Radio Calimera. Para ti y para mí. Macatef. Chao, ah, Mucho. Buenos días a todos. Y... Ah, ah, bienvenido. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido. Buen día. Radio Calimera. Bienvenido. Os sapoconchos dende as ruínas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo reino democrático galego. sigo admirando a condición de ex libertario y defensor de todo que adapta seu seu diario os punkis que condenan actitudes de irreverente cantantes que se engordan ca ignorancia dos presentes e damas que hoy en mí se repican los jaritos e visten manto branco e como un blanco delito e más da coca de expedientes impolutos que todos sobro queren base seus ingresos Puntos partidos que más sacan os seus simpatizantes Que morra a coherencia, benvidos os farsantes Axilas apestosas, sin traxes de etiqueta E a limpeza do humano exilia cada maleta Viva a felicidade do rir por non chorar Non hai necesidade de recapacitar a Que e desea soñar a sonhar. E calos de cultivo toda discapacidade E sombras que se visten de luz e de verdade Bonecas que se venden cunha caixa de alfinetes E as novas camarillas que cheiran os billetes E sabios que se excitan co cul do seu cinismo E águias imperiais que mocean co anarquismo E imbéciles redondos de cella levantada E todo lixo xunto no caldeiro da borralla sufrir por non chorar Non hai necesidade de recapacitar Escolla a súa cuadrícula e deixes de soñar doce por non chorar Non hai necesidade de recapacitar Escolla a súa cuadrícula e deitese a soñar Esta é unha radio libre. a Calimera. Os días, bienvenidas todas a os sapoconchos o matutino de Radio Calimera. Hoy hemos comenzado día comenzado este nuevo viaje de Os Sapo Conchos escoitando Readmiración a condición de SES para empezar ben la, las semanas es que estás escoitando el luz o empezar ben canse cualquier momento es bon para comenzar ben. ahora e agora queremos también que escoites porque se va os está falando moito dela se dirán moitas cosas, pero esta también era Almudena Grandes. Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Cuando asqueados de la bajeza humana, cuando iracundos de la dureza humana, este hombre solo, este acto solo, esta fe sola, recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Luis Cernuda escribió estos versos en 1961, cuando al terminar una lectura de poemas en una remota universidad norteamericana se le acercó un hombre de su edad, un antiguo soldado de la Brigada Lincoln. El poema se titula 1936 y debería estar incluido entre las lecturas obligatorias de todos los libros de texto que se publican en España porque no es solo un poema sobre la guerra civil española, ni sobre lo que aquella guerra representó para millones de demócratas en el mundo entero. Es un poema que habla de la fe, de la dignidad y de la nobleza, de lo mejor de los seres humanos. Eso significó aquella lucha para Luis Ternuda que la vivió y eso representa para mí que la recuerdo hoy y la recuerdo a otros, acatando el mandato del poeta, eso es lo que el sueño de la Segunda República Española representa para muchos españoles de mi generación, que crecimos en un país oscuro e inmóvil, que llegamos a creer que España había sido condenada desde siempre a la oscuridad de la caverna, a la inmovilidad de los años iguales, feos, grises, y que solo mucho después descubrimos en vosotros, en vuestra fe, en vuestra dignidad, en vuestro coraje, un motivo para estar orgullosos de haber nacido aquí el orgullo de heredaros y el deber de recordar que mi nombre no se borre en la historia. Esta fue la última frase que escribió Julia Conesa, una modista de 19 años que fue fusilada junto con 55 de sus compañeros, 43 hombres y otras 12 mujeres de las Juventudes Socialistas Unificadas de Madrid, el 5 de agosto de 1939. en las tapias de la vergüenza, las tristemente célebres tapias del cementerio del Este, donde el régimen fascista ejecutó a casi tres 3.000 republicanos entre 1939 y 1944. Tened en cuenta que no muero por criminal ni ladrona, sino por una idea. Eso nos pidió Dionisia Manzanero, otra de las trece rosas, y eso es lo que le debemos a ambas y a todos quienes, como ellas, dieron la vida por nosotros, por la justicia, por el progreso, por la democracia y por el futuro de este país. Eso es lo que le seguimos debiendo a la mejor generación de españoles que ha existido jamás. Una generación, la vuestra, con la que España mantiene una deuda eterna y eternamente pendiente. Nosotros somos la historia a la que se confió Julia Conesa. Nosotros somos el fruto de vuestra fe, de vuestra lucha, de la ejemplar dignidad con la que afrontasteis la traición y la derrota. Y nosotros estamos hoy aquí para daros las gracias por ser lo que sois. Estamos aquí para recordar y para recordárselo a otros, para afirmar que ya va siendo hora de que la historia se ponga a la altura de sus protagonistas para que acabemos de una vez y para siempre con las turbias sospechas que empañan sin justicia alguna la imprescindible tradición del republicanismo español, para que se deje de llamar nacional al ejército golpista, para que se reconozca que el único ejército nacional que combatía en la guerra civil fue el que defendía la república legalmente constituida y para que se deje de aplicar la tramposa ley del 50%, para que se deje de decir que los dos bandos hicieron cosas horribles hablando de lo que sucedió en este país por la exclusiva y absoluta responsabilidad de Francisco Franco y de quienes secundaron su rebelión. Porque la Segunda República Española no se merece la memoria de edificios en llamas, de descontrol y de rapiña que fijaron sus verdugos y que seguimos tolerando entre todos. Y porque solo cuando se recuerde lo que significó de verdad aquel proyecto que asombró al mundo que derramó luz y justicia sobre un pueblo que nunca había sabido lo que era vivir con dignidad y vivir en libertad, y que situó a España por primera y única vez en muchos siglos a la cabeza del progreso de las naciones, solo cuando eso ocurra podremos miraros a los ojos sin avergonzarnos. Ningún monumento brilla tanto como la verdad. Ningún homenaje es más justo que la limpia reivindicación de la memoria. Por eso quiero terminar mi intervención con los últimos versos de ese poema de Luis Cernuda que escogí para comenzarla. Gracias, compañero, gracias por el ejemplo. Gracias porque me dices que el hombre es noble. Nada importa que tampoco lo sean. Uno, uno tan solo basta como testigo irrefutable de toda la nobleza humana. Lo recuerdo yo y lo recuerdo a otros. ¡Viva la Segunda República Española y viva la Tercera! ¡Salud, compañeros! Por reina de me llaman la ahora y corre con los formaos Mi fama de ahora, sola contra el mundo entero, al brillo de los dineros. Mi honra quieren comprar lo que nadie logrará. Mi nombre de boca en boca lo tiran sin sentimiento, sin ver que soy una roca que desafía los vientos. Mi nombre de boca en boca lo tiran sin sentimiento, sin ver que soy una roca que desafía los vientos no, nadie se mete a quitarme la cruz de mi destino, mi suerte. Castillo, faro y lucero que no le temía la muerte. Flamenco, flamenca, pregonen con vuestras coplas lo que vale una mujer. Que quiero ser, que quiero ser. Rapero, rapera, pregonen con vuestras letras lo que vale una mujer. Que quiero ser, que quiero ser. Por siempre empera ahora, a los hombres nunca implora ni llora y llora por un querer. Se derrumbó, Se mi, derrumbó lucero mi lucero por el cariño de un hombre y no me importa y lo quiero, aunque critiquen mi nombre yo no siento cobardía, mi pena tan solo mía, que nadie atiende razón cuando manda el corazón. No importa que por la calle murmuren que no soy buena, yo no soy cuenta de nadie que no merece la pena. No importa que por la calle murmuren que no soy buena, yo no soy cuenta de nadie que no merece la pena. Ni si no nadie se mete a quitarme las cruces de mi destino, mi suerte yo faro y lucero que no le temía la muerte. Flamenco, flamenca, pregonen con vuestra copla lo que vale una mujer. Que quiero ser, que quiero ser. Rapero, rapera, pregonen con vuestras letras lo que vale una mujer. Que quiero ser, que quiero ser. Por siempre, empera ahora. A los hombres nunca implora, ni llora, ni llora por un querer. Radio Calimera. Para ti, para ti, y para mí, para Escoitábamos o discurso que daba Almudena Grandes saifa fa uns en, en un en un concerto homenaje que se fa que se que se eh, eh, hizo, en, hizo en, conmemoración de, dos republicanas, de los republicanos, de esas personas que como él ha dicho, debemos tanto, que son la mejor generación que hemos tenido. Es nuestra la responsabilidad de recordar e que no caigan en el olvido, porque solo, solo hubo una parte que luchó, que loitó desde a dignidade. Lo outro era un golpe de Estado. No olvidemos, no olvidemos, es importante tamén no olvidar porque hoxe estos días eh, se fala e se falará moito de Almudena Grandes e moito se, se aproparán a ela e dirán tal, tal, pero ela dentro das seuas dúbidas, dentro das seuas incoherencias, como todo o mundo, había moitas cosas que, que as teñía clara. É importante remarcar isto. Eh, es muy importante de remarcar ahora, que todo el mundo eh, se apuntará a este, al cargo de, esta gran escritora que, fue eh, y será siempre Almudena, Almudena Grandes. Otro día falando sobre sobre los apoconchos, una de nuestras oyentes os comentaba que era un programa, hay una mistura dadaísta, eh, quedamos pensando, ¿no? Eh, eh que también, también es, pues, es, cierto, ¿no? Que puede ser una, una mistura dadaísta, pero nosotros, eh, nosotras, nosotros nos quedamos mejor, ¿no? Con, pensamos de que, que es también, o sea, es un programa estrafalario, ¿no? Como diría la, la gran, es siempre necesaria recordar Gloria Fuertes, oye, es siempre, ¿no? es precisamente de, de ella vamos a escoltar una, una poesía de las tantas de esta, de esta gran poeta para nenos, para adultos y para todas las personas que senten. Voy a leer el primer poema en el que os cuento el rollo de mi vida. Nota autobiográfica. Gloria Fuertes nació en Madrid a los dos días de edad pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. A los tres años ya sabía leer, a los seis ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los nueve años me pilló un carro. A los catorce me pilló la guerra. A los quince se murió mi madre ese fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. y ir a la guerra para pararla. Me detuvieron a mitad del camino y luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta pero Dios y el botón saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años, menos uno. Estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios. Escribo en un periódico de niños y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que le daban a Peman algunas veces. no creo en no ah, Conchos Crew. Os sapoconchos, continuamos aquí a Sondas con todas vosotres, vosotros, vosotros, todas tenemos cabida, tenéis cabida en os zapoconchos en os Radio Calimera y en la Casa do Peise, porque recordad que estamos aquí en el Centro Social Autogestionado Dosar, la Casa do Peise, es que podeu venir siempre que queráis a nuestras asambleas, que son vuestras asambleas, e que hoy, eh, este lunes, eh, a partir de las 8 y media, podéis podeu venir e conocer lo que facemos, tener propuestas para hacer otras cosas, también si tenéis alguna... Podéis hacer un programa de, radio a Calimera, de vos e contar, es seguro que en todas las, las chanelas están abiertas para la, la participación dentro de esas actividades, de esa participación. Recordar que como todos los martes, este martes tindero también, eh, estará la gente a partir de las 10 de la noche, la gente del, cine de aquí de la, de la Casa do Peixe que, están en, la última película de, su ciclo de, de noviembre de cine japonés, en este caso con con, Shelter Shelker, que es a partir de, mañana a las 10 de la noche. Eh, venir eh, eh, disfrutar con esta, con esta película eh, diferente, con esta película así que seguro que os va a sorprender. hay ya dos, dos, días eh, que se, entregaron los últimos premios youtubeiras. Eh, los ganadores han sido Orguro Galego, eh, Cosas Rarísimas, eh, Tosho Gal, Pa Rodríguez Vila, Astro Xavi, Neumático, Recuncho Gamer, Couchas con X, con X, Alonso Mairo y de Ideas, Todos podéis comprobar en estas diferentes redes eh, sociales eh, en YouTube como non eh, de, o que fan diferentes ganadoras ganadores, gañadores, gañadoras, dentro de esos ganadores ya ya comentábamos otro día eh, falábamos de de que, que en el tema de, los viajes E eh, dentro de, de os viaxes tamén eh, traballan tenen un de dos moitos vídeos que, que tenen es de fala de viaxes e, e dereitos humanos eh, hoxe eh, en certa maneira no? en certa en certo xeito eh, queremos falar que, que sempre é posible fa, facer cosas a diferentes escalas a diferentes ritmos pero todos tenemos la responsabilidad de, trabajar en el día a día para, para intentar cambiar este, este mundo y hacer un mundo para todas las personas, para todas las criaturas, para todos los seres, sean, sean quien sean, desde, desde el amor verdadero, desde, desde el cariño. Eben, en este es uno de, los premiados, de las premiadas. Eh, tienen un, un reportaje, una entrevista que, que a, Ana, Miranda, eh, que, dura aproximadamente algo más de, una hora, eh, nosotros queríamos eh, recuperar de, de, entrevista que le, que faceron a Ana Miranda dos cachinos cachiños, dos, dos anacos de porque nos considera consideramos que es muy importante, ¿no? Saber que todos eh, teníamos nuestra la, la responsabilidad No como algo que, tenga que hacer eh, desfallecer, nunca millor, millor sino como algo para, para saber que todos podemos hacer eh, desde tender una mano a una mano a, nuestra vecina hasta hasta cambiar o invertir millón si es que es el nuestro caso, ¿no? de, de euros en, en cambiar las cousas, pero todos, todos podemos facerse en cartos, con cartos, sempre si, si queremos e con, e con voluntade. Escoitamos un, unos pequeños, pequenos anacos de, de, de, d'aquesta entrevista de la xente de, de Toixo a Ana Miranda. Pensará moita xente de que sirve que vayas nese momento, si es, o conflito vai seguir. Pois, oye, si se pode axudar a salvar unha vida, é unha. Si se pode axudar a que unha persoa poda marchar para rematar con ese horror que son os campamentos de refugiados é outra. Se podes axudar a mil, son mil. Cada vida importa. Cando saiu a luz este proxecto, tiñamos claro que a defensa dos dereitos humanos sería bandeira nas nosas viaxes e contaríamos como nos movemos polo globo visibilizando todo aquilo que non encaixa. Oxe, temos a sorte de contar cunha persoa que non só viaxa respectando os dereitos humanos, senón que o fai para defendelos. Estamos con Ana Miranda. Non sabería dicirte cando, porque sempre foi dende sempre, dende sempre. Mesmo antes de estar neste traballo e estaba xa metida en distintos proxectos de dereitos humanos. Pero é verdade que coa entrada mm, do BNG no Parlamento Europeo e, e o traballo previo, non, non como deputada, senón antes como asistente parlamentar, sí que me deu lugar a, a moitas posibilidades de, de entrar en contacto con moitos lugares que non tiñan voz e que grazas tamén a, a sumarnos ou a escoitar ou a, a denunciar, casi sempre hai unha, unha caixa de resonancia de moitos asuntos, pois eh, me deu a posibilidade de ir a moitos a moitas realidades, no? e de ver moitos problemas dende o curdo, palestino, mapuche, dende o saharaui, dende realidades en América Latina, dende ir a Timor Leste e ver, bueno, como estaba aquela situación ali despois da independencia, dende ver povos en voz e persoas, sobre todo persoas que por defender os dereitos humanos están ou en, eh, na, na, nas cadeas ou en situacións como pode estar pasando agora cos refugiados, no? de ir a moitos campamentos de refugiados nos últimos anos, porque a desgracia é que esa situación está aí e que mm, hai que darlle visibilización e hai que dar hai que hai, hai que realmente poñerse na súa pel. Hai que poñerse na súa pel e aínda que eh, o contemos moitas veces ir ali cambia eh, muda moito perspectiva do que do que sintes e do que ves e do que che contan, sobre todo do que che contan. E logo que hai moitas cousas que non dá tempo a, a explicalas todas, non? A explicar eh, porque nun campamento en Grecia eh, mm, moitas familias non queren levar os nenos aos, aos exames médicos dentro do propio campamento de refugiados porque teñen medo bueno, pues a, a, a moitas cuestións e que aí hai mundos e submundos dentro de todo non? é o medo ao medo é o medo ao medo e hai moitas vivencias que me foron pasando tamén por meterme de mellor onde non me debí, onde, onde non debía, Que no soy ir las visitas oficiales y ver o que está pasando en determinados lugares sino vas, senón romper o protocolo porque muchas veces, claro, que hay ese, ese protocolo de tener visitas organizadas, sino ir la túa conta a otros lugares que nunca se verían, como estar las favelas en Brasil, en determinados lugares las aforas de Sao Paulo, camino para para as, eh, as vilas máis, máis pobres, do, do imaginario máis pobre, ou meterse en Palestina eh, tamén nas, nas zonas máis agredidas, eh, pasando sobre todo polo, polo tema dos refugiados, ou, ou en ir a visitar aos presos mapuche dos que ninguén falaba e que agora están outra vez a actualidade coa situación en Chile, non? eu me metido en líos moi gordos e algúns contei nosotros non, Se pero lío, líos, agora. líos moi gordos. Hai algún en concreto que nos queiras compartir agora, unha historia tesas que ao mellor non contaras e que nos queiras compartir agora? Eh, eu creo que unha das historias así eh, a da flotilla é bastante coñecida, non? Eh, supoño que falaremos logo dela. A da flotilla sí que é unha historia con, algo coñecida, pero sí que poderíamos despois o mellor comentala, non? En, en Chile, eh, cando cheguei a Santiago, chamaronme mm, eh, unha, unha xente dun partido que se chama Huelma Puguen, que é un partido mapuche, para ir a visitar a, a uns presos que eran moi coñecidos ali no movimento mapuche, ir a visitarlos as, as cadeas, non? Entón, eu que tiña pensado facer outra cousa e que íbamos con outro programa, collín un autobús durante toda unha noite para chegar a Temuco e fun a velos e aquilo teve unha expectación máxima, algo inesperado porque era alguén que ía do Parlamento Europeo a denunciar aquela situación. Dende aquela visita internacionalizamos tamén en parte a súa causa con, con esa situación concreta e, e hai pouco viu ese preso que visitei hai tranquilamente 14 anos Y llegó a Madrid a una reunión y dijo, no, yo de que me acuerdo, y me acuerdo mucho, fue de, una gallega que me vino a ver a la cárcel y que nunca me olvidaré porque nadie vino. Es una pequeña cosa, pero eu nunca más le di importancia tampoco asunto y sé que se liberó y que estivo después, que sigue luitando los derechos humanos, pero nunca non quedei en contacto para eh, que me dé gracias por polo favor recibido. no, no fai falla porque hay tantos problemas y eso no fai falla, eso es ter ego e non fai falla. O cuando en fin de ano me llamó un rapaz curdo, a poner un nombre ficticio, Nushkin, eh, en agradecimiento por la carta que lle fixen a él e a, creo que 250 más, <laughs> porque xa unha carta repetida, porque eso deulle como una posibilidad de arraigo en Alemania, de que alguien o avalaba dende o Parlamento Europeo para, para mm, poder ter una proba de que vivía ou Algo que me gustou muitísimo facer foi a volta do campamento de refugiados de Mitelene cando eh, antes de que o desmantelaran, que fomos outro compañeiro do Parlamento Europeo e eu e un, e un, un fotógrafo galego que se chama Delmi Álvarez e fomos alá era no momento no que non nos non deixaban entrar as persoas refugiadas no, no barco Caratenas e que era un momento de moita tensión porque había grupos neofascistas na illa Despois, cando chego ao aeroporto de Bruselas, no voo de Atenas, e xa que falamos de voos, hai que falar das historias que pasan nos voos, que son moitas veces alucinantes, non? As cousas que pasan nos voos, porque os voos ao final para min son casa. É casa tamén, estás moitas veces neles e é casa. E chego ao aeroporto de Bruselas, que casa tamén, e viña unha familia afgana, agora que se fala de Afganistán, viña unha familia afgana, eran un neno de nove, no, tería 11 anos, a irmán tería oito, o pai e a nai, cunha pequena mochila, non tiñan maleta de nada, e para os a policía belga, nada máis chegar. E entón eu achegome correndo e digo, que es que pas? E di, non, non, que temos que facer os controis, por si veñen para aquí, por si están de tránsito, E claro, eh, di a policía, isto está sendo un problema cada día, E eu como xa sabía do conto que estaban facendo así, primeiro polo que está pasando na realidade internacional e na opinión pública, e segundo porque eh, tivemos un problema dun curdo que vive na Coruña, porque aquí hai moitas realidades das que non se fala, e coa xente estranxeira tamén, e pasan moi mal. Entón, como xa sabía o que estaba pasando no aeroporto de Atenas, eh, a volta do aeroporto de Atenas, achegueime me dixen non, non, non, non, eh, son os meus convidados, están na miña casa <laughs> residencia, ten residencia en Bélxica, si, sí, tome e o policía cando estábamos marchando efectivamente deixáronos sair comigo despois de hora e media dixo, mira, eu non sei eu non sei eh, onde irán pero eu sei que non están na túa casa e di, mírame e di, pero tamén teño fillos Entón marchaban para Hamburgo, funos acompañar, porque o neno falaba inglés e era o que facía de intérprete. Funos acompañar a, ao tren abaixo, entre a confianza e a desconfianza, non? Porque eles tamén podían pensar que formaba parte o mellor de, da propia policía, non se sabe. E, e chegamos á estación de tren de abaixo, que está xusto no aeroporto de Bruxelas abaixo, e entón querían ir a Hamburgo e sacaron... E por que iban a Hamburgo? Porque teñan un curmán E tú poste a pensar en que levaban ano e medio en Atenas malvivindo, estuveran outro ano antes no, no campamento de en Lesbos. Ponte a pensar como persoa vivindo nun país privilexiado, con, con no, no que hai servicio de accesos médicos, no que hai escola, onde non levaba un ano e medio sen ir á escola, por exemplo. Desas podía contar miles, centos. E como pensar que unha unha pequena carta pode axudar para que unha persoa reciba papéis para ser considerado regular, porque a persoa é persoa coa independencia dos papéis e este sistema que nos levou é a que e unha das cousas que aprendín sobre todo nestes periplos ao longo do mundo de como a, a, a, o propio sistema, os gobernos, a situación de discriminación lle quita os dereitos a moitas persoas por no tener un papel, un, simple papel, un simple papel. Y esa esa dignidade, esa reunificación de ir a lugares pequeños, Como cuando te llaman e tenemos unas personas que están en Colombia con esta situación y que mm, ir allí, yo o mellor eso non ten moita visibilidade bueno, pues fomos también a tantos, tantos lugares así No No se puede esquecer un dos que, dos que non teñen voz nin, nin das realidades que hai no mundo que son tantas e tan difíciles non? e, eh, e iso forma parte tamén do internacionalismo e na defensa dos dereitos humanos Ay tu chilka tu keninche, chilka We rock in, Inkakein, tain kimun normon en femayain in filplema to in, Tamun coilazo mo feimu rake in Incheta Andy Ferrer Millanao Igualito que mi maima de pelo chuzo y los ojos chinao Soy un hijo de la tierra pero que vuela en la ciudad Pueblo obrera fue la partera de mi identidad De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento Pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro Despertando el kimun que llevo dentro recuperando el el lo profundo desde mi pueblo, sacándome esta cristiandad, comunicando en comunión como lo hace mi comunidad mapuche ni en Mulepán, Vuelvo con orgullo y en el beat fluyo como el yehu yeu, quien toca a mi new que también me toca a mí, en cual mapupuda o el peñalolén con conchalí. Hoy vuelvo a mi new que mis manos son para ti, viento desde el sur en mi view que vuelva a rugir, uh, blanco y millanao, no nos han dominado, mapuche está en tatu gain Tainkimu meu, hemos recuperado Quien lleva puche, we in Blanco millanao, no nos han dominao Mapuche tanchin, we tatu gain me hemos recuperado Quiñaguajín, Pucheo y Inche Incheta Gonzalo Luanco Castro Criado entre los póster a mi bosque Tímido como niño de campo Nací sordo mudo de mi mabudo Un huelu quiñe peumal que un Realidad cruda se suda Hay más cemento pero igual que se folle Paico ni ruda me saluda Chiuque Wilkie y Chincol No faltó de cabro chico una sopa de Napor Educación chilena no negó Historia de el Calfucura Terminó, de plegó y no borró. Como Galvarino vengo yo, nos cortaron las manos, pero Coligüe me colocó como un loco por hablar mapuche en plena ciudad. Nos han robado todo menos el Feyentún, identidad y oralidad Sabemos que llamaron Chile a toda nuestra tierra. Estamos acá, siguiendo este llamado ancestral, sembrando resistencia para cosechar libertad. Soy uno más acá, en medio de mi tierra. Me fundo yo con ella mirando a las estrellas. le fan Petumule, wey. Blanco millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wecha tu gain. Está en hemos recuperado. Quiñegua en puche, wecha Lo Blanco millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wecha tu gain. Está en hemos recuperado. Quiñegua en puche, wecha pajín. Quiñegua puche, wecha pajín. Kinye puche, impuche, we trap a hin. impuche, we trap Kiñeguaín, Puche, Huitrapajín. Cuando una persona eh, fluye, una fugida cara a vida, tenemos tamén moitos termos, fuxida cara a vida, fuxe por situación de guerra, de conflito bélico, de persecución, de matrimonios independencia con 10 anos, eh, de persecución pola, pol, pola súa situación persoal, xa sexa pola tendencia sexual, religión, pola pertenza a un, unha determinada etnia, por situación económica, por situación económica, ou persoa, por persecución, sobre todo, política de algún tipo. Eh, fuxe, hai un problema de fondo de que quere ir a outro lugar para vivir mellor. É algo tan básico como vivir mellor ou salvar a vida. Mais ben, en moitos casos é por salvar a vida. Entón, que falla en Europa? Falla que non existe un sistema de vías legais e seguras, de vías legais que se podía acordar, que se podía facer, falla porque hai unha política super represiva no funcionamento de, de frontes. Falla porque non hai un programa de asilo realmente uniformizado eh, a nivel europeo está en estudo e sigue en estudo dende o paquete Dublín até outros falla porque a propia Europa e moitos dos países occidentais estamos facendo intervencionismo e xeopolítica intervencionista en moitos países, en moitos estados, en moitas situacións e conflictos bélicos de forma absolutamente contra os dereitos humanos, como pasou en Libia, como pasou en Siria, como pasou en Afganistán, como pasou en moitas partes do mundo e como está pasando con outros conflictos como pode ser o curdo ou o saharaui e que é evidente, e o palestino xa nin que digamos, que é evidente que tamén a Unión Europea ten unha responsabilidade moi grande. As potencias internacionais pero a Unión Europea tamén, porque ao final tamén é unha potencia. E que venda, e Estados membros, por suposto, de, de forma separada, en Yemen, os tratados de non proliferación de armas e resulta que estamos vendendo armas a moitos deses lugares eh, me, mecanismos de inteligencia e militar que se están vendendo por parte de moitos estados da Unión Europea entón, como que non temos unha responsabilidade? envío de exércitos temos unha responsabilidade moi grande e por iso que haxa emigrantes e refugiados, persoas refugiadas Mm, por cuestións de dereitos humanos tamén é unha responsabilidade nosa, é unha responsabilidade tamén de, de moitas partes do mundo, claro, dos seus propios gobernos, pero nosa tamén porque fomentamos ir a procurar os recursos, ir a coller un bando e non ter a neutralidade que debería de terse en determinados conflictos, non? O tema saharaui estaría resolto hai moito tempo, se se quixera, e o tema palestino igual con máis dificultades, pero tamén habería outras vías de solución se si nos plantamos. Pero non, o que facemos é pagarlle a Turquía para que reteña a persoas que veñen pola entrada siria ou pola entrada turca e retendo en condicións precarias ou e eh, concentrar todo en Grecia e, e non darlle recursos tampouco a Grecia porque ten unha presión migratoria moi forte que agora se, antes se desplazara para Italia e agora se está desplazando ao Estado español porque as persoas pola fuxida pola vida van facer o que sexa e van a ir por onde sexa e poden ir polo mar, pola terra o polo ar non lle permiten porque hai outros controis e tamén e van facer o que sexa con salvar a súa vida ou a da súa familia eu lembro no campo de, de Calais coñecín a un neno que era era de orixen siria e tería, bueno, 14 anos e e preguntelle e, por, que, por que estás aquí? E dixo, estaba solo, era, era, un, era un menor a mí non me gusta ter momenas e, e dixo teño a familia dividida uns están nun bando e outros están noutro e eu con 17 anos teño que ir ao servicio militar e eu quero ser piloto e levarte a ti un día no avión te mira que cousa tan bonita e levarte a ti e a todas as persoas boas que vindes aquí a vernos porque a miña familia é dun lado e de outro, ou seja, a veces non é nin blanco nin negro. Non? Ou as mulleres afganas que estaban eh, nos campos de Calais e que sufriran violacións e que estaban soas tamén ali escapando precisamente de, de situacións no Open Arms atopamos eh, como a Armada Libia intentou disuadir o Open Arms para, para rescatar unha, unha lancha de 40 de 40, pers 40 e pico persoas viñan. Xa íamos marchar, permisos denegados en Italia e en Malta para poder ir a, a salvar eh, varias barcas por parte da, da excelente tripulación e o traballo que fan, non? Que eh, é o que decía antes, pinga pinga, unha vida, outra vida, todas as vidas contan. O problema non se resolve porque é un problema político e ten que haber vontade política por parte dos estados e por parte de quen manda, de, de quen manda e que non ten sensibilidade moitas veces. Sin embargo, esas vidas que salvaron transformáronse. Non sabemos se para mm, os soños que tiñan na súa cabeza, pero sí polo menos para salvar a vida. Viñan moita xente de, de, de estar en, en, en campos de concentración prácticamente como son as cárceles privadas que hai en Libia, nas que precisamente esa xeopolítica e ese poder de, mm, de, de ter metido eh, a xeopolítica en Libia para mm, derrocar a un régimen que uns consideraban dunha maneira ou de outra e que ao final eh, resulta que o, o que pasou foi un intervencionismo que, que provocou eh, a pobreza da poboación e por riba que se fomenten estas mafias pois eran persoas que viñan como un rapaz que co que estuvemos falando e que eu lle facía de traductora aos xornalistas que estaban ali que tiña aquí un bulto grandísimo grandísimo e e era o oso de, mm, de tantos golpes que lle deron co rifle de, despois de estar comendo espaguetis crudos, que era o que lle daban de comida durante 4 anos. O rapaz tería 27 anos, parece que tiñan 50. Ou un señor palestino que viña e que, claro, eu ia falando con todos, unha vez que foron rescatados, que aquelo, como non te caen as baguas ou ver unha, un rescate así, como non te van caer as, as baguas vendo que aquela xente morría se non aparecera Open Arms, e que morrían, incluído un, un meniño, Cantos cadáveres hai no fondo do mar? Cantos hai? Cantos, cantos? Podemos seguir sendo humanos se si seguimos permitindo esta situación? Claro que hai que denunciala. E eh, aquela situación de, de ir falando un por un, de ver como esa alegría, ¿no? de, de, de, de que ven que despois de 40 horas ali no mar aparece un barco e mentras a armada libia enfrente disuadindo para non. O que pasa que estes foron rápidos e, e colleron a xente Y di un señor eu porque tenía un cancro y quiero tratarme porque en Palestina no nos tratan igual los palestinos que los israelíes pues que legítimo é, ¿eh? ¿no?, Queres salvar a vida queres salvar a vida O una mujer que, había de Somalia que tardó, tardamos cuatro días en llegar porque no nos daban puerto en ningún sitio y e hubo que al final ir a Barcelona pues que tardó varios días en, en falar porque venía de, sufrir violaciones múltiples durante, durante varios meses viña rota. Rota conseguiu escapar unha noite e, e iso, iso é terrible, que non tería horas para describir as situacións do, de todos coitado, pero que son unha e outra, detrás de, de, cada, de cada persoa refuxada hai unha historia de vida e agora que víamos as persoas en, en Afganistán que, que, que querían fuxir, cantos afganos temos neste momento en Europa os que se estaba denegando o asilo, porque non se consideraban eh, con dereito a, a ser persoas refugiadas baixo o amparo do dereito internacional porque decían que xa non había conflicto ali e agora todo explotou. Que hipocresía é esta? cando os campos de Calé, de Mitilene, de Moria, de todos os campos de Grecia, de todos os campos que había pasando por, por todo os Balcáns para arriba, porque tiñan que atravesar, non é que cheguen simplemente a un lugar, ai que bonito é, e chegas entón a Grecia, e estás ali un tempo e logo fas os papéis, non. É que moitos no periplo viron como eh, mm, lles pasaron cans, eh, de noite buscando neles, porque fan fuxidas tamén polo resto dos sitios, como vimos imaxes no frío ao pasar por moitos países balcánicos. E, e diso, se non se fala, vaise deixar de falar. E tenemos que seguir falando para que non se esquenza, porque a día de hoxe ainda temos moitas persoas e hai moitos menores en situación moi difícil e que non teñen familias e que están nos campamentos de refugiados, nos campos, que son os campos da vergoña e, e, e que, e que estemos coexistindo con esa situación creo que hai que porlle, que porlle voz, non? e por iso voltaría ao Open Arms, claro que sí, pero iso non é o de menos, hai moitos bombeiros galegos que están axudando a misións de rescate e que pareceme todo que, o que poidamos axudar, pero máis que a axuda puntual e de ir a denunciar, o problema é un problema político. E o Estado español e, e a Unión Europea non poden seguir avalando esas situacións que expulsan xente que crean esa mm, esa hipocresía de, de ter unha xeopolítica que, que ao final o que fai eh, que poida matar persoas non? e expulsalas e logo cando chegan a Europa tratalas como, como animais maltratados que é o que están facendo, tratalas mal, desterralas, non darlles unha oportunidade, eses, eses centros, eh, eses CIEs abertos aínda, ese, ese tratamento que se dá de non darlles unha oportunidade, ese, esas mensaxes de odio que se están creando contra as persoas eh, refugiadas e, e, a, e os estranxeiros e que debemos de desterrar. Nós tamén saímos ao mundo e ademais aquí fai falla todo o mundo. Esta é unha radio libre. A Calimera. the new world. We are all immigrants. We are all immigrants. Working on a dream. Trying to make home. nation From someone insane to defend their segregation Borders and walls are born from their imagination From someone insane to defend their segregation Ningún ser humano es ilegal. Somos descendientes Y algún ancestral que tuvo que huir de su tierra natal. Estados Unidos no show ilegal. de pasar los sueños de quien busca oportunidades en el mundo de las desigualdades. Fronteiras e muros, frutos da imaginação Insana de alguém que defende a segregação Fronteiras e muros, frutos da imaginação Insana de alguém que defende a segregação Borders and walls are born from imagination From someone insane to defendo segregation Fronteiras e muros, frutos da imaginação E cena de alguém que defende a segregação Estados unidos, não sou ilegal Estados Unidos, não sou ilegal Calimera volvendo á incomunicación. Un outro xeito de informar. continuamos en Sapo Conchoso Matutino de Radio Calimera. Eh, recomendamos que, que, si podéis eh, veáis el, este este vídeo que hacen la gente de Toxo de Viajes y Derechos humanos en esta entrevista de casi algo más de una hora que, que Ana Miranda Es moi moi recomendable muy moi actual per, eh, desgracia pero China es es muy, muy actual eh, eh, también porque ahora hay dentro de, dos semanas aproximadamente se, se falará moito porque se, celebra el Día dos, dos derechos Humanos y queremos insistir ¿no? Eh, que es importante que todos tenemos la, la nuestra parte de responsabilidad y sobre todo todos tenemos la capacidad de, cambiar de, de, de, las cosas eh, con diferentes maneras, ¿no? Pero pero así hay que comenzar ya. Ya no no no no no se puede deixar más, ¿no? No continúa muriendo, eh, muriendo moitas miles de personas ao día por por sociedad en que en que vivimos, donde pisamos a los derechos, eh, eh, asesinamos a esas personas para poder disfrutar nosotros de, otras moitas cosas, ¿no? No es cuestión de tornarse tolos, sino cuestión de, poco a poco eh, saber que podemos, dentro de las nuestras posibilidades, de cada una y cada una a su ritmo, pero es posible cambiar las cosas, hay que comenzar ya. Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no soy comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no soy judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no soy sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí mãe, que me dá tanta pena, mãe, mãe, mãe, que me dá tanta pena. Quem é aquela velhinha que as suas saias rojando me Deus? Quem é aquela velhinha? Cachorro cheias rojando me Deus, quem é aquela velhinha que me dá tanta pena, mãe, mãe, mãe, que me dá as que non son donas do seu corpo, Para as maltratadas, para as que están lonxe das persoas amadas, para as que están preto, para as que son explotadas, para que berren libremente, para que berremos, para que bailen, para que sonrían, para que soñen, para que loiten, para ti e para min, para Lucía, para Marga, para Ángel para Cesárea. Eva, Lirita, Marta, Pil, Pil, Belén, Dori, Arantxa Radio Calimera. Radio Calimera. Apoconchos, continúa aquí eh, este matutino de Radio Calimera. Eh, oye, eh, bueno, recordaros eh, recordarvos que os lunes, este lunes, a partir de las ocho y media, tenemos la, asamblea de la Casa de Peixe, que podéis venir y participar, saber actividades que estamos haciendo, hacer actividades, proponer actividades. mañana estará el el cine japonés a partir de las, de las 10 con Helte Sherker, de, la gente del, grupo do, cine que, cada martes hacen eh, diferentes películas. Eh, este martes es la, última del ciclo japonés de, de noviembre. falábamos eh, antes de los derechos humanos y es que, como decíamos, ¿no? este desde diciembre se, se celebran los 70 73 años de, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eh, bueno, eh, de este, este, este 29, 29 de, de eh, Amnistía Internacional eh, comienza una, una digamos, un, reto, una que sirve de, de concienciación, pero sirve también para saber que esos esas cosas puntuales que hacemos también sirven eh, poco a poco, Ellos han lanzado un reto que que son seis retos eh, a, través de las redes sociales para actuar a favor de seis personas. Eh, e incluso dentro de esas seis personas una nena. habrá sorpresas para quien consiga completarlos. recomendamos que, que os, metéis en el, en el ligazón de Amnistía Internacional Eva va, a encontrar esta campaña que, comienza hoy con un retrato de, Wendy Galarza, que es una activista mexicana que fue herida eh, por disparos que Cando protestaba por la violencia contra, contra las mujeres. Eh, el reto que proponen es que como a Wendy le encantaba ir en bici, pero desde que le dispararon ella teñe eh, la, pues la perna, la perna está, no, puede caminar, eh, tiene una bala en la perna. Eh, pues eso, que mientras ella no puede andar en bici, el primer reto es que, te vistas de morado con la tegua bici, recorras la tegua ciudad, el teu barrio, el teu lugar, y después fazas una foto o un vídeo durante este paseo, y la publiques en redes con el hashtag mis derechos, sus derechos, eh, en, el, en link que, de, Amnistía eh, Wendy. Eh, y seguro que, esto es importante, porque parece algo insignificante, no, no es que, pero seguro que a Wendy van a arribar estos mensajes. Es seguro que van a dar fuerza y anzos para, continuar a, adiante, ¿no? que, que es muy, muy importante. Bueno pues es una, forma de, también de poder hacer eh, cosas. Mudé a Cancún hace casi cuatro años, pero no es el paraíso que venden a todo el mundo. El 9 de noviembre yo salí a protestar por el feminicidio de Alexis y entiendo que esa noche pude haber sido yo la siguiente víctima de feminicidio. Llegamos a todos los contingentes a Palacio. Aquí ya había un gran número de gente reunida. Cuando la gente tira la segunda madera, se escuchan tres disparos. Todos entramos como en shock, empiezan a salir los policías con armas largas. Cuando la gente empieza con la estampida humana, empiezan a, disparar directo a la gente. Cuando yo volteo a a mi pierna, porque yo traía un pantalón negro, toco toda mi pierna y ya es cuando veo que tengo mucha sangre. Esta fue la primera imagen que yo vi cuando yo bajo mi pantalón. realmente hay una violencia contra la mujer que va creciendo. La violencia nos está sobrepasando y creo que es momento de que ya tenemos que levantar la voz. Estamos en el momento en el que nosotras tenemos que ser la revolución. Realmente para mí el 9 de noviembre no fue lo más difícil lo más difícil ha venido después en todo este camino en el que Fiscalía no nos ha dado el trato que nos merecemos como víctimas del Estado. Nos mordemos el dolor y salimos a mostrar nuestros colores. Lo que yo pido para todas las mujeres que fueron violentadas y atacadas el 9 de noviembre es justicia, es un acceso real a la verdad y a la memoria también porque esto no puede quedarse atrás ni en el olvido. No debería de pasarle a ninguna mujer, ni en Quintana Roo, ni en México, ni en ninguna parte del mundo. Emisora Calimera. Pirata. Calimera. Seguimos en Pay, seguimos aquí adiante nos sapo conchoso matutino de Radio Calimera. Eh, ahora eh, queremos dentro de os falábamos, ¿no? De, todos los premiados de, esta gala de, las youtubeiras, de los premios youtubeiras de 2021, 21, eh, bueno, uno de esos premiados es una neumático, eh, que se eh, eh una, una, persona, eh, Elu, el, cree que el, que seu artigo sea Elu y hay que, respetarlo. Es precisamente de él, de, de Neumático, que puede eh, atopar a las redes sociales, escrito como n e, e u m a t i c o Neumático, pero con con doble e, e acabado en K. En Sfala de, las etiquetas, eh, el porqué de, de ellas. Eh, un poco también sirve para que entre todas eh, formación, fazamos, eh, bueno, conociendo la, realidad que viven moitas personas a, un mundo y e al nuestro al canto. Cada vez existen más etiquetas, que se lésbica, gay, bi, trans, intersexual, queer, asexual, Por Porque é necesario pôr un nome a cada mínima cousa que existe ou que experimentamos. Non podemos viver sen nomes, e eh, sen etiquetas, e eh, libres, e eh, xa, e xa está. Pois non, non é así de fácil, senón non estaríamos a loitar tanto. E hoxe veño aquí a explicarvos un pouco por que son necesarias as etiquetas E que é todo este debate? Por que existen varias posturas alrededor dela? Para entrar neste debate e para despois entender debates como se a etiqueta pansexual existe ou se a xente é simplemente bisexual, temos que falar primeiro de para que serven as etiquetas, por que están aí. Eu sempre gosto de explicalo cunha metáfora. Se eu todos os días paso por un corredor onde hai unha mesa no medio, eu nunca a vexo porque non son capaz de vela e tropezo con ela, esa mesa para min está a supor un problema. Que podo facer para arranxar iso? Pois podo falar cunha outra outra persoa para dicerlle «Ei, nese corredor hai unha mesa que me está a supor un problema, podemos facer algo contra esa mesa en concreto?» Teño unha palabra para chamar a esa mesa, teño unha palabra para comunicarme con outras persoas e dicerlle que é o que me está a facer dano, polo que estou a sofrer, e pedirlles axuda para solucionar ese problema. A miña visón das etiquetas é algo semellante. Eu por que digo que son trans? Porque a día de hoxe, ser trans na sociedade aínda supón certas dificultades, non polo feito de eu ser trans, senón polo feito de como a sociedade se comporta en base a que eu sexa trans. Moita xente insulta as persoas trans sen coñecelas, moitas persoas trans están en paro ou non teñen o seu nome real no DNI, para comunicar toda esa serie de problemas e para poder reivindicar todo iso que nos pasa, precisamos unha palabra para poder denuncialo, así como precisamos unha palabra para indicar que hai unha mesa no medio dun corredor que nos está a supor un problema. E ás veces é un pouco o que non se die como se non existise. Todo o mundo asume que tes que nacer, teñenche que impor un xénero e teste que sentir ben con ese xénero, cando hai moitas persoas que non saímos diso. E agora que xa sabemos para que serven as etiquetas, por que há tantas? Por que cada vez parece que há máis e máis etiquetas e cando parece que as sabemos todas, de súpeto aparecen outras. Ben, pois para isto eu gosto sempre de explicalo en dous puntos de vista que hai dentro da propia comunidade LGBTIQA. Sabendo a utilidade das etiquetas e simplificando moito, porque estes vídeos son para entender as cousas dun xeito máis fácil, há dous tipos de persoas en canto a elas. O primeiro tipo é aquelas persoas que reivindican as etiquetas como un lugar político, é dicer, algo estratégico para reivindicar, para aunar moitas persoas con diferentes existencias e experiencias que teñen en común a opresión que sofren. É dicer, as etiquetas como un lugar moi grande onde caben moitos tipos de persoas diferentes que teñen moitas cousas diferentes entre sí, mas que teñen en común a opresión que sufren e de algún xeito hai que aunalas para loitar en conxunto outro tipo de persoas entenden máis a etiqueta como algo persoal, algo que ten que definir a túa experiencia até o mínimo detalle. Para entender estas dúas posturas que poden parecer un pouco raras e que non sempre é ou A ou B hai persoas no medio destas opinións, podemos ver algúns debates, como por exemplo que seguramente vistes por redes sobre debemos dicer que unha persoa é bisexual ou pansexual ou incluso aparecen etiquetas como omnisexual. Ben, o certo é que isto nos serve para simplificar todo o que dixemos antes moi ben. A xente que se reivindica como bisexual empezou a reivindicarse así porque gostaba tanto dos homes como das mulleres. Que acontece? Que co paso do tempo fomos descubrindo que había persoas que non eran nin homes nin mulleres, o que chamamos xénero non binario, Se non sabedes do que falo, xa vos digo, teño vídeos sobre isto. Co paso do tempo, cando se descubriu que existían tamén persoas de xénero non binario, a bisexualidade adaptouse e agora definese moitas veces como que a persoa gosta tanto do seu xénero como do resto de xéneros. Que acontece? Que tamén foron aparecendo outras etiquetas neste tempo, como a etiqueta de pansexual, A xente pan é aquela que sente algún tipo de atracción para persoas independentemente do seu xénero. E a xente omnisexual defínese tamén como atrazón por todos os xéneros, mas tendo preferencia por un en concreto. Estas son as definicións que se dan hoxendía para estes termos. Que acontece? Que moita xente só se reivindica baixo a etiqueta de bisexual porque sinte que a opresión para todas estas persoas é a mesma. Entón, que é máis útil aunar a todo o mundo baixo a etiqueta de bisexual como ferramenta política. As persoas que entenden que as etiquetas teñen que representar até o mínimo detalle da súa vida afectiva ou do seu xeito de viver as cousas, empregan outro tipo de etiquetas como pansexual ou omnisexual. Despois tamén hai outro tipo de debates sobre se empregar máis etiquetas que bisexual e bífobo ou non, porque invisibiliza a bisexualidade. Estas cousas son moi complicadas e non nos vamos meter aquí Só quero que vos quededes con que hai xente que emprega só unha etiqueta para unar moitas experiencias e hai outra xente que decide crear máis etiquetas para ser máis específicas e para ter máis concreción. Mas, ne, non podes deixarnos con todo este debate e marchar e xa. Ben, eu o que vou facer agora é expor algunha conclusión persoal. Mas isto é sobre todo opinión, porque cada persoa orienta as luitas dun xeito ou doutro e podemos debater e é moi útil debater, e é moi necesario debater sobre cal é a opción correcta ou se existe sequera unha opción correcta. Por un lado, quero comezar dicendo que ás veces é normal que empecemos a reivindicar realidades que antes estaban máis ocultas e é normal que queramos poñerlle nome como no caso do xénero non binario. Antes existían persoas que saían dese binario noutras sociedades ou incluso na nosa propia sociedade, mas non tiñan unha etiqueta para reivindicarse en moitos casos e non tiñan unha etiqueta que fixese que a sociedade soubese que existisen, o que falábamos antes, se non tes nome é como se non existises. Mas por outra banda, tamén temos que ser conscientes da carga histórica que teñen certas etiquetas como lésbica ou gay e da luita que houve detrás e de como a sociedade empezou a recoñecernos con esas etiquetas e da utilidade que esas etiquetas teñen. Ao final, se falamos de bisexual, xa é algo recoñecível para a sociedade e se empezamos a fragmentalo en pansexual, omnisexual, se cadra nos perdemos entre tantos nomes. Non o sei, porque tamén Cando apareceu o nome de non binaria a sociedade non o coñecía e agora estamos luitando para reivindicalo. Mas penso que xirar todo arredor dos nomes de se temos que criar máis ou ficar cos que xa temos e criar unhas luitas internas cancelándonos mutuamente por empregar un nome ou outro non é o máis útil. En vez de preguntarnos se unha persoa é bisexual, pansexual, omnisexual ou cal das etiquetas é válida, se cadra deberíamos destinar máis forza ou recursos a loitar contra a a fobia, que ao final afectanos a todes, chamémonos pansexuais ou bisexuais. Ollo, non estou a dicer que o debate non sexa necesario, senón que ás veces pasamos demasiado tempo discutindo e non debatindo e poderíamos gastar esa mesma enerxía en vez de enfrontarnos entre nós para enfrontarnos contra as persoas que realmente nos atacan. E tamén sí que é necesario luitar contra certas etiquetas que sí que son prexudiciais, como aquelas persoas que en internet e baixo un movimento moi minoritario intentan reivindicarse como persoas que lles atraen outras persoas menores de idade, que isto é pedofilia, e obviamente hai que condealo. Dito todo isto, e sabendo que este vídeo probablemente deixase máis dúbidas das que resolvese, mas penso que iso tamén é útil e eu gosto moito dos vídeos que deixan dúbidas, vou vos recomendar un libro, como sempre fago, para que pensades máis sobre o tema ou descubrades outras realidades. Neste caso non vai ser un libro de literatura galega baixo prisma de que non foi escrito aquí, senón que foi escrito por unha autora catalá. O que pasa que temos unha tradución feita por Edicións Embora que é Fodemos de Belolid, de que non falamos cando falamos de sexualidades. A verdade é que considero todo un privilexio ter isto traducido galego e tamén penso que é útil reivindicar as traducións en galego. Que é este Fodemos? Pois eu definiría este Fodemos como un manual para deconstruirse. É dicer, un manual para empezar a desaprender certas ideas que temos metidas na cabeza sobre a sexualidade, o sexo, as identidades, que pensamos que de toda a vida foron así ou que inconscientemente pensamos que son o único xeito correcto de pensar para facer sitio na nosa cabeza a outras ideas, outros xeitos de ver o mundo ou outros xeitos de relacionamento. Para min este Fodemos foi como o manual de educación sexual que nunca recebín e que sempre nos estamos a queixar de que non temos case acceso a educación sexual ou por menos a unha educación sexual realmente inclusiva e que teña en conta a diversidade e aquí podemos topalo. Este libro está xenial porque ten unha perspectiva feminista, LGBTIQA, Intenta deconstruir o binario, reflicte outros xeitos de relacionamento nos que non pensamos tanto pola nosa visión máis normativa como as non monogamias, reflicte tamén prácticas menos hexemónicas que nos ensinaron que era un pecado ou algo que non deberíamos facer. Ensínanos un pouco a pensar fora do que nos ensinaron, fora do que estamos tan acostumados a pensar que non concebimos que haxa cousas máis aló. Está xenial porque é un manual que serve desde persoas adolescentes ata persoas moi adultas, porque Sempre nos resta algo por aprender en torno a estes temas. Gostei moito tamén de algunha cousiña como que reivindique a necesidade dos cuidados e poña moita atención niso e tamén na necesidade dos autocuidados. Tamén fala de outros temas que podemos considerar máis afastados disto, mas que para min son intrínsecos como os cánones de beleza, o consentimento, a virxinidade, de temas que ao final son tan tabú que moitas veces non temos unha opinión formada ou a opinión que temos é demasiado parecida ao que a sociedade nos impón. Xa vos digo, eu quería simplemente darvos unhas pequenas razóns para ler este libro porque considero que en canto empecedes a lelo xa non ides parar. Para que saibades un pouco máis de que vai de todos os xeitos, vou vos ler o comezo. Se a sexualidade fose un planeta, este libro non pretendería ser un mapa del, Mais ben unha navalla suiza. Unha navalla suiza prevé algunha das situacións coas que te podes topar cando saes a explorar, mas sobre todo é útil porque ofrece ferramentas de abondo versátiles para te axudaren en situacións imprevisíveis. A enxeñaría que deseñou o latas pensaba niso, que necesitarías abrir unha lata, pero tamén o podes empregar para arrañar nas costas, para limpar as unllas, para arrincar un cravo e para mil cousas máis que non se me ocorren porque nin vos son moito de ir de excursión, nin tiven nunca unha navalla suiza. Xa vos digo, velo lid, Fodemos, en Edicións Embora. Dito isto todo, moitas grazas se chegastes ata aquí. Espero que este vídeo non se vos fixese máis pesado, porque é certo que é un pouco máis complicado e tentei dar unha visón máis aberta para que podades vos reflexionar sobre o tema, e construir a vosa opinión. Se gostades deste tipo de vídeos podedes ver a lista de reprodución que teño desta serie sobre o xénero, a realidade trans, non binaria que deixo por aquí e tamén deixo por aquí un círculo para que vos suscribades ao meu canal que axuda moitísimo, así como axuda moitísimo que deades like, que comentedes o que vos pareceu, podemos incluso establecer un debate se queredes. Moitas grazas e un saúdo. Esta é unha radio libre. A Calimera. suma más gente a tu alrededor, nos cantaban la gente del grupo Escándalo Galiza, e después de haber escoitado a Neumático como hacía esa explicación de, un poco el porqué de las etiquetas, la necesidad de también las etiquetas, que no son, son, negativas, bueno, eh, intentaba explicar, eh, pues eso, ¿no? que representa a, a más eh, os recomendaba un, libro muy interesante de, de, Folemos, de, Beloit. Eh, recomendamos que si podéis eh, seguir, a, Neumático a YouTube porque tiene muchos vídeos interesantes. E, e también escribe libros, él, e, escribe libros, muy, muy, muy recomendable una obra de teatro que escribió cuando tenía so 14 años, que se dice identidades, qué e que impresionante cómo se pueden decir tantas cosas en tan poco espacio y e con 14 años, no olvidemos, 14 años, para que digan que la gente nova no, no tiene nada, nada que decir o que aportar. Ven, volvíamos ahora eh, a hablar de bueno de un proyecto que, que, nacía en, la primavera de 2020 a raíz del, del tema de, la, del aislamiento por, la pandemia, eh, por, por el COVID. Eh, y fue un proyecto audiovisual que, encetó, que, impulsó la actriz Lucía Regueiro, eh, que tenía el nombre de, Contagio. un proyecto en donde participaron en, la creación de un vídeo para dedicarlo en, cierta, en cierto xeito a, a la gente más nova que, estaba encerrada en las, en las casas, ¿no? Eh, que parecía que ninguém e se acordaba de, de, elas, de eles, de elus. y e después eh, vino, vino un libro, eh, bueno, decir que, el texto de, Contagio es, es de, de, Costa, de Fran Alonso y de María Solar. bueno, de que después, pues este verán, se presentó un libro que, que este a que este conto un libro que se, que se topar en, librerías eh, y también en, en muchos escolas eh, y en, en bibliotecas una, un, libro que, como ya decimos veñe feito con, con la intención ¿no? de, que no se olviden a que estas aquí estás, pues eso, ¿no? las mocedades, eh, la, eh, la necesidad de que las tengamos todas en cuenta, de eh, cómo trabajar las, las emociones y de todo de todo eso, ¿no? Va un poco de, la este este contagio. ahora vamos a escoitar la versión sonora porque consideramos que es un, un conto muy o una historia muy moi interesante. De, de verdad que espe, esperamos que, que, que gocéis esco, escoitando. Sei que son unha palabra incómoda. Vale, sí, máis que incómoda, son unha palabra que pode parecer perigosa. Pero a ver, tampouco é para tanto. Son unha palabra un chisco perigosa Pero son só unha palabra, non unha enfermidade. É certo que a ninguén lle gustou nunca arrimarse a min, recoñezo. No dicionario, as outras palabras sempre me miran con prevención. Con todo, sempre me sentín a gusto no meu espazo, ali metidiña, na letra C. Porque claro, contagio empeza por C. Así que estou colocada na letra C. Por certo, aparezo en todos os diccionarios que hai palabras que non aparecen en todos. Son unha palabra importante. As palabras máis raras aparecen só nos diccionarios máis gordos. Pero eu estou en todos. E iso que contaxo, disque. A ver, contaxo de palabras só, que eu non contaxo. Pero desde que comezou isto do coronavirus, que por certo, a palabra coronavirus aparece en moi pouquiños diccionarios Vale, dicía que desde que comezou isto do coronavirus, as outras palabras teñenme medo. Medo, sí, medo. Digo medo, medo de verdade. Tanto que a palabra medo está esgotada de correr por todo o diccionario para diante e para atrás. Antes as outras palabras achegábanse a min con receo, pero achegábanse. Agora ningunha palabra se achega a min. Parezo a palabra apestada. E non son apestada, son contagio. Agora no dicionario hai moito branco ao meu redor. As outras palabras foron afastando disimuladamente e non quedou ningunha ao meu carón. Síntome só. Cando algunha palabra quere dicirme algo, agochase detrás da outra, case sempre detrás da palabra máscara. Pero o que me puxo realmente triste foi o que pasou onte. Achegouseme a palabra parva, que está moi lonxe de min e eu case non a coñezo porque está no pé ao final do diccionario e comezou a insultarme. Díxome que eu non era unha palabra, que era unha peste. Será parva. E quixo botarme fora do dicionario. Di que vai propoñer unha votación para que eu me teña que ir e non as infecte a todas. Teño moito medo. Non sei como vai acabar isto. Contello todo á palabra injustiza, que está perto porque está no I. E recomendoume ir falar coa palabra xustiza, pero teño moito medo. Xustiza é case a derradeira do diccionario e o camiño ata ali está cheo de palabras inimigas. De verdade, non sei que facer. Estou tan desacougada que comecei a pasear sen rumbo, matinando. De arriba a baixo, de esquerda a dereita, de atrás para diante, e metíme por páxinas nas que nunca estivera. Páxinas que se visitan pouco, porque nelas hai palabras palabras que ninguén quere ver. Así atopei a pobreza, Paro, Pena, que acostuman a pasear xuntas como se estiveran unidas, por algo máis que o seu sitio na letra P. Fun máis alá e coñecín a palabra marxinal. Nunca a vira. Vive fora da súa liña, case escondida, como se o propio diccionario non quixera tela ali. Hai unha palabra que a vai ver. Fame. Fame non está mal vista. Moita xente a usa varias veces ao día a merenda que teño fame, que fame me dá ver esa empanada. Teño fame dun doce de pasas. Por iso fame non é unha palabra mala, nin moito menos. Pero aquí, Nestas páxinas do dicionario, fame é ben distinta, amosa seu lado oscuro. Ás veces é cruel e malvada. Persegue a todas estas palabras das que vos falei e fainas chorar. Eu tamén chorei coñecendo todo iso. Como podía vivir sen saber o que acontecía con elas? Cando pase do coronavirus igual me perden o medo e volvo a ser unha palabra como era antes, pero aquí nesta zona do dicionario estas palabras viven sempre repudiadas. Decidín ir falar con Marxinal. Cando me veu chegar escondeuse e axexoume desde debaixo da marxe da folla, asomando só marxe. Pero eu, aínda vendo só un cachiño dela, recoñecina. Saudeina con educación e devolveu un sorriso, Fume achegando devagar, medorenta, de darlle medo. Pero a marxinal, case nada lle da medo, do acostumada que está a que a ignoren. Falome. Tal pasando mal, Seino. Fálase de ti por todas partes. Non te preocupes, ha de pasar. Hai palabras traballando para axudarte. Vacina, medicina, investigación. Son pouco dadas a facerse notar, pero sei que te apoian Saberás delas calquera día destas. Están tranquila. Abrayoume e maravilloume oíla falar con tanto tino e afecto comigo que era unha descoñecida que nunca lle prestara atención. E sentíme fatal. E dixenlle, e ti? Ti non tens a ninguén? Co tempo aprendín a ser autosuficiente e a quererme a min mesma, contestoume ela moi seria. Grazas a iso, sobrevivín E se eu puiden facelo, ti tamén podes. Dito isto, volveuse a gochar e fixose o silencio. Nunca me sentira tan desacougada como nese instante. Botei a andar e percibín como as outras palabras facían todo o posible por apartarse ao meu paso. Non querían rozarse comigo. Que útil sería naquel momento ter do meu lado a impermeable para poder abrigarme baixo a súa capa protectora. Ou invisible. Desaparecer por un tempo, ata que todo volvese á normalidade. É duro que te desprece. Sentirse abandonado. Quixera voar, como fan paxaro, avión ou polvoreta. Hai moito que sospeito que en plena madrugada, cando ninguén as ve, alzan o voo e viaxan moi longe Pasean durante horas por lugares maravillosos e regresan antes de que rompa o día. Mais eu... eu non podo facer nada parecido. Non me queren en ningún sitio. Alá onde vou, semento pánico. A miña travesía polo diccionario foi como cruzar un deserto. Ás veces escuitaba berros e insultos desde alguna definición. Traguei unha chea de babos porque me daba vergoña que me visen chorar. Houve un momento en que case tomo a decisión de marchar do diccionario para sempre. Nin sequera chegaran tan lonxe con palabras como a desterrada, fuxida ou emigración. Se a elas as toleran e as respetan, por que a min me fan isto? Pensaba eu. Daquela, cando xa crea que todo estaba perdido, cheguei onde a palabra perda. Non fixo como as outras. En lugar de berrar insultar ou apartarse de min, reaccionou dun xeito inesperado. Non chores, bisbou, ao ver os meus ollos líquidos. Tan só necesitas un abrazo. Daquela, estirouse moito e as súas letras empezaron a se despegar unhas das outras. A continuación desenredáronse unha por unha para desfacer o seu trazo. Axiña comprendín que estaban preparándose para formar unha aperta. Eu quedei ali, entre os seus brazos acubillada naquela caloriña. Ata que se puxo o sol. Aquela noite, despois de moito tempo, soñei Soñei só con palabras bonitas. E fun feliz. E fun feliz. E fun feliz. a Radio Libre de Compostela. Sintonízate. Asusta que la flor se pase pronto. ¿eh? Asusta. Asusta querer mucho y que te quieran. Asusta ver a un niño cara de hombre. Asusta que la noche, que se tiemble por nada, asusta mucho. Asusta que la paz por los jardines asome sus orejas de colores. Asusta porque es mayo y es buen tiempo. Asusta por si pasa, sobre todo. Asusta lo completo, lo posible. La demasiada luz, la cobardía, asusta. La gente que se casa, asusta. La tormenta, los aires que se forman y la lluvia, los ruidos que en la noche nadie hace la silla vacía siempre cruje. Asusta la maldad y la alegría. El dolor, la serpiente, asusta. El mar, asusta. El libro, asusta ser feliz. Se teme algo. Sobrecoge la paz. Se teme algo. Asusta todo trigo, todo pobre. Lo mejor no sentarse en una silla. Estoy triste y sola y no sé por qué. saberlo y no puede ser. Estoy triste y sola y no sé por qué. Estoy triste y sola y no sé por qué. He bebido amor y aún tengo sed. Quisiera saberlo y no puede ser. Estoy triste y sola y no sé por qué. Sola, por las calles me paseo. Soy cabra sola, vendo paz a los guerreros. Sola recorro las calles de este mundo. Sola escribo, sola sufro me quejo sola, sola moro, a la mierda con el coro, moro solo, con decoro, sola moro, a la mierda el oro, sola mejoro y empeoro, sola, solo. Hago versos, escribo en las paredes, lloro en los armarios, estoy sola sin tu amor, sin tu mirada, sin tus cartas, si ya no me cantas, igual de harta que sola, igual de sola que harta, sola, sola por las calles me paseo. Soy cabra sola, vendo paz a los guerreros. Sola recorro las calles de este mundo. Sola escribo, sola sufro. Estoy triste y sola y no sé por qué. He bebido amor y aún tengo sed. Quisiera saberlo y no puede ser. Estoy triste y sola y no sé por qué. Estoy triste y sola y no sé por qué. He bebido amor y aún Quisiera saberlo y no puede ser. Estoy triste y sola y no sé por qué. Me siento sola y una, como la luna. Soy igual que todas, pero como yo ninguna. En mi cuna solo hay palabras y agua sola sola pero con esperanza. En las vías sola, mientras espero el tren, mientras miro el calendario, mientras me visto sola como un ave despistada, mientras quede este segundo en que la vida es una hora, sola sobran las palabras. Recorro sola las calles de este mundo. Escribo sola y yo sola me confundo. Otro trago malo lo consigo sin el llanto. Me debo el verbo, estoy sola en mi desierto, cazando mariposas con mi traje de torero. Cuando estoy triste y sola, miro al cielo, resuelvo este problema de la soledad del ser. Invito a la luna y con mi sombra ya somos tres. os Sapoconchos Crew. estamos a la gente de Jacobe Martínez Antelo Trío eh, queremos eh, rescatar porque fai ahora dos años eh, se, se adelante una iniciativa que era bajo el nombre de Concertos Necesarios que era la gente de Jacobe Martínez Antelo hacía un, un recorrido eh, por diferentes residencias de, de mayor, de gente mayor de, de que, que está en residencias por el tema de, discapacidad intelectual, en e la necesidad de que, bueno, de que si para toda la gente es importante la música, muy muy importante para aquella gente que la sociedad eh, decide tenerla encerrada. Eh, Podríamos hablar falar moito del tema del encerra, del del encerramiento que, creemos que no, no soluciona nada, Ren. Pero importante no, olvidar que esta gente está encerrada y que es gente que, que tiene derecho también a, disfrutar de la música, a, hacer música si, si quieren también. Ven, eh, eh, es un pequeño anaco de, un vídeo que, que fala ¿no? desde que fue esta iniciativa, eh, que claro, con esto del confinamiento... Eh, eh, se, no, no, se pudo hacer o no, no se quiso hacer, no tenemos tan, tan claro ¿no? Eh, la necesidad de seguimos reivindicando ¿no? de que la, la cultura no, no solo es segura, sino es muy, muy necesaria para toda, para toda la gente, para todo y, el arte es muy necesario para, para cualquier persona que, que se pueda expresar, e, e, e, más, especialmente también para, para toda la gente encerrada. ¿Con que poco instrumento, con qué poco se fai tanto. Esto fai te reflexionar, en unha música que é unha gloria. te fai pensar no ben. La música siempre beneficia ha sido un conjunto maravilloso, muy positivo, una música que, que te arrastra, que te eleva. aparte de la medicación y la terapia que puedan llevar, pues esta es una muy buena terapia también para ellos. unha forma de que eles tamén recoñezan a música, se recoñezcan persoas, decir, é como se foran a un concerto. Entón, é unha experiencia moi positiva para eles. Entón, os pacientes disfrutaron porque se lles veía atentos, relaxados e eso creo que vai hasta dar un bo, un bon estar para eles, sentirse ben. E o que nos queremos para aquí. tipo de iniciativas eh, son ideales para crear como, como un novo impulso, un novo estímulo. Creo que algo lles envolveu, non? que algo lles chegou e, e é como unha forma de recordar, non? de recordar e crear un interés. Para moi boa música, moi boa. Pero moi ben porque se a sentiña, se recordar un poquinho de como eran eles. creo que bueno que, que é unha boa iniciativa e que, que eles que, que o agradeceron moito e que, que lle gustou, que o disfrutaron. Radio Calimera, radio libre e autoserida. ver Abel. Santander. Radio Calumet alternativa. <laughs> A quen olla o sufrimento e non se move Xa non temos grupis, temos guerrilleiras Feministas convencidas e de clase obreira Xa non temos medo, imos por todo seica Non nos paran nin censuras nin grilleiras Saca o malo fora e do lodo Que frustración voltea nas de mudarlo todo Cajona cope, preso político Antón Santos, non Leopoldo López Nacen brotes de semente revolucionaria De xente que dá exemplo na luita diaria sempre alerta a ver cando estalla Pro capitalismo mo falla O malo xa pasou, a vida continua Fimos a nada. Aviso toda chavalada, en media hora a fiesta estaba apuntada. Quedamos donde siempre algunos construyeron litros, de otros petas para que entraron ambiente. E dicen pásame de ya Ya no fumo pero es un día diferente. Si quieres vente, Es raro porque fai calor pero queremos por nos gente Aquí no en zona comercial, guachapal ciego que miro fatal, elevo por los lentes Que yo tenga Willy Bárcenas El tema vai sonar ata no programa de Cárdenas Os fatas bailarán no de festa con máscaras Se pensarán son rojos pero bueno xa que más allá Isto arde Non é o tema do verán porque ao final gravamos tarde eh, seguimos no alambre Vas moi de machito e sigue sendo un cobarde Vamos a recuperar o pazo de meiras Digo lle todos mentras abro unha vintage Hai máis música que outra penso con miradas perdidas soltando ese fumo denso. Por ejemplo, danzal, pasando rato bailando con esas gal. Eres un facha de merda, aquí todos te miraremos mal. me parece fenomenal, que no te guste que pago y tal. Celebrar limbo con tequila, con ya pasó, la vida continúa, fuimos a Bueno, Sapo Conchos, liberando mentes con la gente de Sondarúa, esperando como ellos nos dicen que no decaiga. Y e ahora, ¿qué tal si feamos con Rosalía do Castro? La verdad es que un proyecto muy interesante este de fecer Regeveiras. plantas nacen, no me das flores nacen. Nunha alborada, mai niña, nunha alborada de abril, por eso me chaman rosa, Mais a do triste sorrir, con espiñas para todos, sen ningunha para ti. Ai la la la la la la la la, ai la la la la la la la, ai la la la la la la la la, ai la la la la la la la. O meu corazón che mando cunha chave para abrir Nin eu teño máis que darche nin ti máis que me pedir O meu corazón che mando cunha chave para abrir Nin eu teño máis que darche nin ti máis que me pedir Ay la la la la la la la ay la la la la la la la ay la la la la la la la la ay la la la la la la Ay la la la la la la pues con esto vamos terminando por por hoxe con esta con esta reguefeira ¿no? De, de con con la gran Rosalía do Castro, de Castro, perdón, Rosalía de Castro. Eh, ven quedemos un poco, como se suele decir, ¿no? Facerlo redondo, redondiño, y eh, como comenzamos eh, también nos, nos, nos, vamos, nos íbamos a ir, ¿no? Nos, nos vamos a ir, a ir que es un poco recordando, ¿no? A, ya dijimos, a, la gran, a, Almudena Grandes. Puede gustar más, puede gustar menos, pero consideramos que, es una de las escritoras referentes del, del, ciclo, del século XX, también del, del XXI, que por un cancro pues eh, murió el, morreu el pasado sábado a los 61 años de, edad. Ven, eh. Eh, pues con, eh, vamos a escoltar un, pequeño texto que nos, nos lee, nos lee ela, mesma e finalizaremos después de, de también con una, con una canción que, que tra trae, traemos desde, desde Valencia, ¿no? De, un grupo que se llamaba Orchasta Sound System, un grupo, una canción que nos invita a cooperar, eh, a cooperar que es lo que tenemos que hacer, ¿no? El, dar la mano al, al, del costado, al, al, que tenemos preto, al que tenemos lonche, porque competir no, no nos fa no nos fa nada, competir es para para isos que, que no sé, que se consideran que todo se tiene que hacer eh, compitiendo y nosotros pensamos que no, que la, que la cooperación es mucho más enriquecedora. hay signa que, que ven que de verdad continuades escoltando los programas, la programación de, Radio Calimera en los Sapoconchos, con los sidus con Radio Olvido, con Daba Daba, e tamén que recordar que podeu pasar todo cada lunes cada 15 días a la asamblea de, de, la, de la Casa do Peixe del Centro Social Autogestionado dosar para proponer, para saber las actividades, para participar y e también para participar en la, en la Radio Calimera. Así que de, verdad, que tengáis un gran día, un gran fin de semana, una feliz vida e gracias, graciñas por Por las mañanas alguien tocaba el piano. En el pabellón del Sagrado Corazón, donde se alojaban las señoras pensionistas de primera clase, los pasillos eran de tarima, madera de roble barnizada que brillaba bajo la luz del sol como un estanque de caramelo. Cuando la pisé por primera vez, apreciando la flotante naturaleza de las tablas que cedían bajo mi peso para crujir antes de recuperar la firmeza, no me di cuenta de que acababa de recuperar una sensación infantil. Un segundo después, como si quisieran acompasarse con mi extrañeza, todas las campanas de cien pozuelos repicaron al unísono para señalar la hora del ángelus. del circuit del capital. sapoconchos dende as ruínas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo reino democrático galego. Radio Calimera. Para ti e para min. Nakadef. Mahababiko. Ciao. Angujo. Bonjour. Bonjour. Buenos días a todos. Bienvenue. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenue. Bon dia. Bienvenue.